บุ๊กทูห้าสิบห้า пятьдесят пять пятьдесят пять การทำงาน работать работать คุณทำอาชีพอะไรคะ кто вы по профессии кто вы по профессии สามีดิฉันเป็นแพทย์ค่ะ мой муж по профессии врач мой муж по профессии врач ดิฉันทำงานเป็นนางพยาบาลวันละสองสามชั่วโมง я работаю медсестрой на полставки я работаю медсестрой на полставки อีกไม่นานเราจะได้รับเงินบำนาญ скоро мы получим пенсию скоро мы получим пенсию แต่ภาษีสูงมาก но налоги высокие но налоги высокие และค่าประกันสุขภาพก็สูง и медицинская страховка дорогая и медицинская страховка дорогая หนูอยากเป็นอะไรในอนาคต кем ты хочешь стать кем ты хочешь стать หนูอยากเป็นวิศวกร я хочу стать инженером я хочу стать инженером หนูอยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย я хочу учиться в университете я хочу учиться в университете ดิฉันเป็นพนักงานฝึกหัด я практикант я практикантка ดิฉันมีรายได้ไม่มาก я мало зарабатываю я мало зарабатываю ดิฉันฝึกงานอยู่ต่างประเทศ я на практике за границей я на практике за границей นี่คือหัวหน้าของดิฉัน это мой начальник